для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашу увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Я ж вызвалі ў горад тут же дзяўчату ахвяру цмоку прыносілі мармытаў пранціш сім ва лічна сімвалічна прыносілі ў ахвяру раздражнёна тлумачыў на хаду доктар прыгажу не спаборнічалі которая лепшая Пераможца ўрачыста заносіла ў сутарэнне вянок і вэлюм, а потым шчасліва выходзіла замуж з вылучаным ад магістрату пасагам. Месцічы гэтага рэліктавага яшчара ў балотах вылавілі. Ай, доктар, з якім я пазнаёміўся, лячыў яго. Істота старая, наскрозь хворая, нават выпусці нікога не дагоніць. Затое які эканамічны поспех! Ай! Нам бы беларусам так навучыцца свае маладыя э, малыя гарады паднімаць. Земліца гэтай э, за 18 гадоў тры разы разбудаваўся, а працы колькі паэтам, мастакам, артыстам, музыкам, архітэктарам. І ўсё ляснулася з аднаго студыёзуса, якому закарцела подвігу. А як же э, гэты ну абраны з месяцам у лобе разгублена прагаварыў пранціш мінаючы аб'ёмістую пані ў спадніцы з фальбонамі нібыта калючы ружовы куст і як Ты займаўся навукай медычнай, калі не можаш пазнаць звычайнага шнару ад падкаванага капыта. А ну, з дарогі гіцалі! Пан Гервас, як заўсёды не прасіўся, дзейнічаў сілай грубай надзейнай. Панна Паланея сціпла хавалася за спінай лёдніка самага высокага з кампаніі. Нарэшце яны выбраліся з густога натоўпу. Але ж і пагоня набліжалася, мяркуючы па крыках. «Нас і на кавалачкі могуць разарваць», – задумліва прагаварыў лёднік. І было зразумела, што не жартуе. «Хучэй!» і прыспешыў крок да бегу. «Пан Бжастоўскі, не адставайце, галоўнае з горада выбрацца!» «А як жа рэчы ў гатэлі?» Задыхаючыся, прыкрычала на бягу Багінская. «Лічыце, іх цмок заглынуў!» Людзі паступова ўцягваліся ў новую гульню лаві злачынцу. «Туды! Тут яны! Туды, туды! Вовунь уцякаюць! Хапай, хапай!» нехта штурхану гандляра паветранымі цмокамі і яны стракатай з грайкай узляцелі ў паветра. Калі пранціш у чарговы раз азірнуўся, то не пабачыў пана Гервасія. Спалохаўся, руды ваяка зласліва падумаў студыёзыс. А між тым, падобна іх даганялі. Францішту жліва разважаў вось. Зусім нядаўна здзейсніў, як меркаваў вялікі подзвіг і разлічваў на віваты і шанаванні вянкі і захопленыя пагляды, а цяпер пасякуць іх на чужой брукаванцы ды на целы плюнуць. Раптам усіх аглушыў свіст, што Шалёным намётам прымчалі коні, запрэжаную прыгожую карэту з незнаёмым гербам, прыпыніліся ледзь не іскры з-пад капытоў. «Сядайце!» Пана Галінскі стоячы кіраваў коньмі, ягоныя рудыя валасы развяваліся, як сцяг. Капялюш пан дзесьці згубіў. Планея першай учапілася за адчыненую дзверцу карэты, спрытна залезла ўнутр, пранцішы лёднік, паўскоквалі ўжо на хаду. «З дарогі, лабідуды, цмока вам перамаглі, а вы яшчэ незадаволеная!» Гарлава Галінскі, няшчадна паганяючы коней. «Я пастрашней цмока буду! Пан мой Кароль, гарадок ваш за гадзіну панішчыць!» Паланея выпустила некалькі куляў у вершнікаў, што спрабавалі дагнаць карету, і іхні імпэт паменшыўся. Нарэшце прамінулі гарадскія вароты. З нагоды свята мост быў апушчаны. Вось колы карэты затрэсліся на каляінах небрукаванага гасцінца, потым па даху застукалі яловыя лапы – Уцікачы заехалі ў лес, збочыўшы з наезджанага шляху. Пагоня адстала. Пагоня адстала. Нарэшце пан Галінскі спыніў натомленых коней і таксама залез у карету, шумна выдыхнуў. Я нават астралябію пакінуў. Пракляты гарадок. Цяпер дракошчын давядзецца зноў перайменоўваць у зэмбліцу задумліва прагаварыў лёднік які паспеў ужо выказаць студыёзасу ўсё што думаў наконт ягоных разумовых здольнасцяў і авантурнасці збольшага задаволіўся шчырым раскайваннем і сам трохі супакоіўся а што абранцу іхняму цяпер рабіць а ха ха ха фыркнуў Агалінскі. «Адразу дзяўчаты адскочаць, як блохі здохлага сабакі!» Паланея засмяялася, і пранціш не ўтрымаўся ад усмешкі. Хаця на душы было так пагана, так пагана, аж нудзіла, як на першым курсе, калі яны з недалужным патрапіліся рэктару за гульнёю карты, ды яшчэ расклаліся на зручным каменным надмагіллі каля універсітэцкага храма. І раз'юшаны ректор па старым звычаі загадаў тую калоду карт пашаткаваць, прыправіць бігасам ды скарміць гульцам да апошняй лыжкі. Эх. Такую рэдкую жывёліну не пашкадаваў, дакорліва прагаварыў лёднік. Яны калісьці калісті насялялі зямлю яшчэ да таго, як з'явіліся звыклыя нам звяры. Я шчаргены цмокам называны апошні можа са свайго племені застаўся ты яго як свінню шылам. Ранціш адвярнуўся. Шчокі запалалі. Сапраўды забіў старую хворою, пасаджаную на ланцуг жывёліну. Ага, свінню такую забіць, запярэчыў пан Галінскі. Яго наямость пан вырвыч не ведаў жа, наколькі тая пачвара бяспечная. Ён ішоў смяротны бой, гатовы загінуць. О, это рыцарская годность. Один французский король, помираючы так, гэтую годность означыў ваша мость. Пасля нас хоть потоп. Раздражнёна пробурчаў лёднік і з'едліва дадаў. Але ж я, просты мяшчук, не маю права разважаць пра гэткія высокія матэрыі. Памаўчаў, неахвотна прамовіў. Дарэчы, дзякую вам, пана Галінскі, вы нас усіх выратавалі. Ну, не мог жа я пазбавіцца магчымасці <laughs> уласнаручна цябе забіць. Выскаліўся пан Гервазію, здыхнув. Эх, а я так живого цмока і не пабачыў. Mm-hmm. Вронская страшэнна спахмурнела, разглядаючы свае бламаныя пазногцікі. І пранціш разумеў чаму. <laughs> Успомніла пра кофры, пакінутыя ў гатэлі дракошчына. А там жа Эх, і нажнічкі прыціранні і сукенкі чаравічкі на выпадак, калі ўдасца вярнуць сабе жаночае аблічча. Так, гэтага паненка яму ніколі не даруе. Сталася яшчэ паганій на душы. Хоць ты вяртайся ў той дракошчын, каб на кавалачкі заслужана разарвалі. Абагінская раптам усміхнулася і прамовіла да пранціша мілым галаском. «А чаму пан Вырвіч не прынёс галавы цмока якой-небудзь чароўнай даме?» «Наступны раз не забудьтеся менавіта так учыніць. Чароўная дама будзе вам удзячная». Лёднік і абдымкі святога Тамаша. Трасея трасе, агнея распальвае, лядзея выстуджвае, Каркуша корчыць, гняцее на рэбры ды чэрава кладзецца, грынуша на грудзі. Не вея усіх пракляцее, і чалавек жыці ад яе не маець. На пацямнелым ад вятроў і дажджоў пры дарожным крыжы матлялася тое, што калісьці было клапатліва вытканым рушніком, а зараз здавалася выцвілай да шэрасці туману аннучы. А самыя пагрозныя выбелены конскі чэрап, які нехта старанна прыбіў да верхняй перакладзены крыжа, наваляваўшы на лобнай косце пунцовы крыж. Праз чорныя прагалы вачніцаў глядзела сястрыца бясіца нявея са страшных аповедаў. О! Да поможи, святый вели брорт. А, святый Себастьян, святый Антоний, э, святый Христофор. Пан Гервасія Галінскі перажагнаўся і замармытаў пацеры. Ад таго, што ён згадваў святых, якія лічыліся абаронцамі ад чумы, Ранцішу стала зусім непамысна. Адна справа, калі перад табой ворагі з шаблямі ды стрэльбамі. Няхай бы і цэлы натоўп, і іншае, калі вораг нябачны і неадольны. Пошасць! Сурова гучыў лёднік тое, што круцілася ва ўсіх у галаве. Трэба было не збочваць з тракту, паныла прамовіў пранціж, хаця ясна, што збочы давялося менавіта з-за ягоных прыгод у дракошчыне, каб збіць магчымы пераслед. Раптам паланыя зусім падзявучы завішчэла, паказваючы некуды пальцам, ажно коні спужаліся. Вырвічу гледзіўся. Наводдаль у сівой траве ляжаў чалавек — Побач яшчэ. Падобна было на тое, што зняможаныя людзі паўзлі да дарогі ў пошуках ратунку. Лёднік падняў руку. «Стойте на месцы!» І няспешна паехаў у бок целаў. «Вам, пан Палоній, трэба было...» Дзяўчынай нарадзіцца пільна гледзячы ў спіну доктару, прагаварыў пан Гервасій сваю любёную за апошнія дні фразу. Багінска адказала ў звыклай манеры, але без сценю весялосці, таксама не адводзячы пагляду ад чорнай постаці на кані, што набліжалася да страшнай знаходкі. Гэта было вашым найвялікшым няшчасцем, пан Гервасій, бо вы б закахаліся ў мяне і вашее сэрца было разбітае маёй жорсткасцю. Лёднік спыніў каня, праз нейкі час рэзка развярнуў яго і падскакаў да спадарожнікаў. Ягоны худы твар быў неяк занадта спакойны – чума. Паланея зноў скрыкнула, пан Гірвасій зашаптаў пацеры. што рабіць? Як не прыкра было прызнаваць гэта, але ў іх невысакароднай кампаніі ў цяжкіх абставінах падобныя пытанні ўсе мімаволі найперш задавалі адзінаму невысакароднаму чальцу. Лёднік іранічна хмыкнуў. Ну, што я магу вам прапанаваць, пан Вырвіч? Толькі тое, што стагоддзямі раілі мае калегі ў падобных сітуацыях – Цито лонге фугаес этарде редеас. Сыходь, хутка, далёка і доўга не вяртайся. І раптам прышпорыў свайго каня. Айда! Яны несліся па дарозе далей ад крыжа з чэрапам, і здавалася, што за імі ляціць страшэнны цень з раскінутымі крыламі. На наступным раздорожжы давялося прыпыніцца. Лёдніка гледзеў пераляканыя твары. Пакуль баяцца няма чаго. Мяркуючы па паставах нябожчыкаў пошасць у тым баку, адкуль яны рухаліся. А значыць, мы ад яе аддаляемся. Урэшце з вамі, доктар, і паверце, я пабачыў не адну эпідэмію. Шкада, валіза з інструментамі ды лекамі страчаная. Вырашана было аднак спыніцца на начлег, ад'ехаўшы як мага далей ад страшнага месца. На шчасце сёння не дажджыла і дарога нават трохі падсохла. Міналі вярста за вярстой. Лясы змяняліся палямі, цямнелі прыгорбленыя хаткі, нібыта зграі пачварных істотаў прыгнуліся да зямлі, рыхтуючыся да нападу. Пан Гервасій адзін балбатаў, распавядаючы байкі пра пошасць, асабліва амерыканскія, як іспанскія кандацьеры знайшлі ў зарасцях «Золаты горад», але варта было ўзяць аднаму з іх – у рукі злітак, ягоная скура пачала пакрывацца пазалота і небарака памёр на месцы, бо сэрца таксама зрабілася залатым. А другі атрад на гэты раз ангельцаў разбіў лагер на палянцы з прыгожымі ружовымі кветачкамі, і на раніцу выявілася, што гэтыя кветачкі, падобныя да уюнка, прараслі проста скрозь целы спячых кветачкі. І пакуль атрад выбраўся да людзей, усе памерлі пакутлівай смерцю і былі спрэс пакрытыя кветкамі. Расповеды весялосці не дадавалі. шкоднік зноў зверыўся з картамі на конт бліжэйшай станцыі, да якой можна даехаць за светла. Але калі Багінская даведалася, што ёсць магчымасць патрапіць у мястэчка пад назвай Тамашоў, папрасілася туды, ясна чаму. Цяпер Э, выглядаў маскарадны пан Бжастоўскі зусім не так прыгоженька, як на фэсце ў дракошчыне, бо перапрануцца не было ў што. У корчмах галантных рэчаў не прадавалі, панчохі даўно сталі чорнымі ад гразі, парык трэба было высушыць і напудрыць, а ўласныя валасы паненкі цёмныя, коротка стрыжаныя, віселі жаласнымі водарасцямі. Паненка марыла пра боты, чыстую кашулю. Ну, а яшчэ гарачую ваду, люстэрка, парфуму, ложак. Урэшце і пранціш не супраць быў наведаць тамашоў. Наўрад там таксама трымалі цмока. Здаля горад выглядаў больш змрочна, чым дракошчын. Шэрыя муры, ніякіх табе стракатых штандараў на іх, ну і народу да гарадскіх варотаў кіравалася куды меней. Вось заехаў самотны воз, гружаны бочкамі, зайшоў мужык з мехам на плячах, І ўсё. Ніводнай жывой душы, як кінуць вокам. Нават распытацца няма каго, што ў горадзе робіцца, хаця лёднік гэтага жадаў. Калі яны пад'язджалі да брамы, вырвічу раптам дужа захацелася павярнуць каня. Нейкі Дурны страх апанаваў, што студыёзу спісаў на наступствы перажытага ў дракошчыне. Лёднік называў такое фобія. Чалавек чагосьці адзін раз спалохаецца, а пасля шугаецца падобнага ўсё жыццё. Неа... Страх не пераможа шляхціца герба гіпацэнтаўр. Пранціш пакратаў шаблю, задраў галаву і пастараўся надаць твару асабліва фанаберысты выраз. Але ж калі падарожныя пынуліся па той бок брамы, уласныя чуванні не падаліся студыёзусу такімі ўжо бязглуздымі. З абодвух бакоў на гасцей – Наставілі стрэльбы вартавыя з абвязанымі анучамі ажно да вачэй тварамі. Мяркуючы па вогкім паху анучы былі вымачаныя ў лекавым адвары. Прашу панства спешыцца і прайсці вунь у той намёт. Вас агледзіць доктар, ці няма слядоў хваробы. Белы палатняны намёт – стаяў проста перад брамай так, каб яго нельга было прамінуць. Пана Галінскі пачаў быў абурацца наконт шляхецкіх правоў і слова гонару, якое пераважвае любыя агляды, але лёднік саскочыў з каня першы. «Мы ахвотна пакажамся доктару, а нехта ў горадзе ўжо захварэў. Хай бароніць святы рог пакуль не, таму няхай панства выбачае, Э, калі хоць тень падазрэння, што вы прынеслі заразу, пагонім прэч кулямі ды вагнём. Калючыя вочы вартаўніка хавалі той спалох, пракаветны, цёмны, які можа зрабіць чалавека звера горшага цмока. Панна Багінская трывожна кусала вусны, а што, калі змусяць распранацца. Пранціш зласліва посміхнуўся. Не ўсё ж табе, паненка, іншых ставіць у няёмкае становішча. Лёднік паклаў руку паненцы на плячо і ціхенька прагаварыў. «Трымайцеся за мной, пан Бжастоўскі, што-небудзь прыдумаем». «Ну, як же?» Профессор не мог не пашкадаваць дурное дзяўчо, якое прафесара, калі што, не пашкадуе ані на каліўца. Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.